Olako soinuak entzuna alizan dira atzo azparneko besten kari idaganden egun erriko jortan eh, danbora den elgarretaratzea baitzen eta azparneko danboradak bere betetzea kari duen eh, desfilean Christian Eugak eh, erritmoa emaiten zuen aurredi errandauko atzokoa egun handia zela. Ba egun handia ba hiru egun bertsona beden, beden. Eta bon, eh, plazera hundi bat hartu dugu, horrekin, eta bon. Gule plazera da hori, pestetako plazera. Dena konten dira, iduriz, eh, aurrak, bai. zuk ere, bai. eskertu dituzu? Bai, bai, bai, bai eta eh, eskolak behar dira eskertu, eta hiru eskolak, eh, zuia, eskobla publikoa, ikastola, arrekin egiten dugu lana, hola segitu behar dugu. Ba, ekipateak ziste, tresna horiek eta batuzi horiek noinak dira, eta taldearen? Morra da, guk egosia dugu, bada hoita bostukte sortu bidela eta bon, eh, hala. Tresnak desberdinak dira, aurrendako eta ondienako? Bai, uh, pizio dira, eh, ondienako. Pizio, pizio. Bai, enbeia eman nahi diezue aurguriak segitzea, ez bakar gazparneko bestetan, pentsu dut? Gero zertako ez, zertako ez. Hoai <laughs> uh, egiten dugu CM2, CM2 gisa uh, urte guziez kambiatzen da. CM2 urte guziez uh, eh, ez ia sekuran uh, eh, berak, aurrak. Hortako behargia berriz hasi eh, irakasteko, eta hola. Eta segitzen dute agio? Geo ikusiko. Ah, geo ikusiko. Geo ikusiko. Bai, zeke pesta biskat segituko duzi egiten? Ah, biztan da, bai. <laughs> Zer da eguna zuretako? Ba, eguna, ba, bazkaria dugu azpeitiakin eta bon, uh, azpeitiak uh, berreun, berreun eta hiru egun kasik uh, jateko. Nuna egiten duzi bazkari hori? Ezkerpa etian Arman David ba, guk egiten dugu, uh, ene ostuko atxalde hon bat pasatuko dugu. Zein da kantu ere, xo? Ah, gian ba. <laughs> Eta orai zer egin denuzie? batean eh, joan behar gira. Abai, ah, pesta egin denuzie? Bai. bai. Arratxaldean manejak. Auzo erritik ere unat? Misanda. da. Ah. Ez, bituko bestak betan aurten beraz, bi egiten tiago. Eta bai, batzutan gertatzen da, berden boran dituziela? Eta bai, gure komiteko gaztek batzutan eh, nahi dute azparne egitzikatu eta batzutan uh, eh, bakotsak bere etxean egin. Zer egiten duzue, zer egun egin behar dira azparneko besta hauetan? Ostiraratsa eta igandea bereziki, biziki errikoiak egoiten dira. Bai. Bai. Egun zein, e, zein behar guzi ordean? Abitifa. Ha? Geo Baskaria, eta jo berriz abitifa. Eta jo ez dantza ikusgarria eta kalakan ere. Ba, programa poita da, aurten Bai, ajunt, me beti igandea txaldea goxo bat azpaganen. Ba, para da, ugaiteko ajunt. Errikoi giro hori bada, alaike. Atxikitzen da, bederen igandetan. Ez aierran bezain bat? Aierran lau egunez. <laughs> Bestan, ba, ba, jargisa eguarditan, hola, atxetan ez, eguarditan. Oizetik gintziste? Ez, ez, ben txoino. Partidan usteko bosi bat, eta hola. Ah, le, lehenik pilota ordean, eh? Pilota, eh? Eta gazena partida? Ez da, ez zain fini. Ah, ez eskapatu ziste? Ah, dena betan dira, eh? eta tambora da, hola, eh, guztuko oso? Ba, gauza, gauza edera, ba. ba, ba, ba. Horten espainolak, ba, afen, aspaitiakoak ordean, eh? Ba, ba. ba. Usaian egiten dute, urte guziz? Urte eh? dute, ba. Maite dugu. Eh? Maite dugu. Gio hemen gain jateko eta? Etxerat, berriz. Ba, ikusiko, ikusiko. Berdin hemen janen dugu, eh, berdin. Ha? Ikusiko, ikusiz. Nenik apeiti fainen dugu eta gero ikusiko dugu. Arratxarte egoen ziste edo? Bai, bat dira pilota berriz eta dantzariak eta... Ba. Kantiak eta... Ba, denak. Izebesta hor Bai. Aio. Pesta itera dinak? Bai. Oh, mementoan so. Mementoan so, bai, Prezeski. Gauza ederrak bat dira ba, azparniko pesta hauetan. Ba, eta hori eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta jalen dugu, piskat, eta bai, bai, bai, bai. Noa joa entziste, inauzea, entzinetik planak inatuzea. Ez ono, ez ono, Bai <laughs> inen. da manera? Ba, hantxe uge ba, hantze uge ba. Urteko lehen bestak, hemen gaindi? Ba, ba, lehen pestatu zu. Enetako ba, enetako, le, enetako lehen pestak. Eta uberenak? Oberen, ez, dozitarrak, obe, oberenak gure txekoak. ha, <laughs> ah, uste erritik aldu ziste ba. ordean. Bai, bai, bai, ez gira uren guak, dozitarrak gira. Baite ba, uzi, hiri nagusi untako ah, ba, giroa ere. Bistan dena, pestan dako beti, beti, beti, beti. Lagunekin? Lagunekin, hau. Eta, eta tamboga dan, ta? Eh, Entoaz, izan zu, erriko... Ez, e, eh, batut eta ene, ene aurra hari, ah? tamboga bai? Untsa ira, bo denen ez da. Denen nahtian ez dute, eh, ez dute, eta ez dute bitxik ikusteken. <laughs> Unatu urbiliak, pesta egiteko urbiliak? Ara, bai, azparneko pestak, pesta hondia dira, eta bara, unatu urbilduak, bai. E, Utsegin behar ez den hau, igandekoa? E, ara, auzo herrikoak dira, eta bon, ara, plazerrekin heldu dira, ba, du azparnera, bai. Tambo gada hau ezagutzen zinuten, aspalditik? E, bai, bai, eta gio, bat ditugu, aurkipiak ere aidinak horta, ara, pixka bat, ba, eta hehen gomita ere bagin nuen, ta, ara, hola, ba, bai. Da jo, apeiti fainoat, pesta pixkat, hemen dian edo? E, bai, bai, bai, bai, azparnen, eguna azparnen, ba, edo atxalde hau beden, bai, bai, bai. Segi erritmoa, segi erritmoa! Ari? Ari, ari. Baina gutiak eri. Zut, tambora da, ne? Eh? Bai, beti da. Beti, ze, bada aspaldi haizi dela? Ba, aspaldi, ba, gola ogoi bat urte bai. Erritmoa kambiatu da genoztik? ez, ez, ez, ez, ez. Zure, zure belaunaldian hasi ziren horiek tamboga da? Ha, ha, nire lagunekin bai, bai, bai, nire lagunekin. Eta hala, eta gauztik hasi egiten du, beti. Eta ez da kuru bada azparneko bestean egiteko, hola? Hori da, eta hainiz den denik ezautzeko, eta... e, Zer da azparniko bestetan utxegin behar ezten eguna? Ostiralean ere degada, zenta hainz talde badira, kantariak, joaldunak, eta hala, ian jan ere degada, ala, demokada ekin, oita eh, bost garen eh, urte betetzea da, eta azpeitia, eh, azpeitia ere etorri da, orten. Pesta egiteko elgarrekin. Zer joiten zistea da, tele batzutan? bai be, heldu den prima, heldu den primaderan uh, dira gira, berriz. Bai. Aurten presonaldeko talde berri bat muntatu da eta txatxulan prestatu duten eh, Baskarian lekuak fite joan balin badira ere giroa, goxoa eta ona zen eh, joan naiz sukaldari baten ganat. Bat lanian ari hemen, atzeman dugu, Ez da bere usaietan, eh, ez da usu gertatzen. Ez da usu eh? Zer dira talo tipitzak horiek? Ez taloak, fajitak dira. Mexikoko talo, taloak. Ez diferentzia hondik egia reiteko. E, eiteko baneran, eh, iduri dute taloak. Ba, ez ditugu ginak, eh? Baina bai, bai. Pentsu taloak handik heldu direla, eh? Infrantuz baino. Artoa handik heldu baita ere, eh? Hau eh, tatu uzia hori egitea presoen aldeko baskari untan. Aldatzeko, biskat? Aldatzeko eta erresa delako iteko, eto, eh? bestetan ez da sobera galimiaren deri, eh? Eta jose maite zi barnean hor? Ez, egia raiteko ogi bezala baliatu izanen dago. Fajita gero guzu emaiten da eta lo bezala inguruan, me gutxirik onkarne hori non dugu, nahi du hilarrak eta zitzia eta biper biska bat, eta jendeak nahi den bezala jain du. Ba, Baskariak arrakasta ukan du, bai, leku bai. guziak bete baitira? Bai, guziak bete eta gehi hori, gehitu behar izan ditugu, goi bat, beraz, eh, eldu doblea ez, baina gehi hori marko dugu, bai. Ma, marka una? e, ba, ikusiko, konten bali da daien da berriz, marka ona, azteko ba, untsa asia gira. Itzalia, no? Esalbu musikariak eh, eguzkitan dira, eh? Eta gure, eh? Eta <laughs> egin eh? Eta gure, eh? Eta gure, eh? Eta gure, eh? Eta gure, eh? Eta gure, eh? Eta